Pak. Hmm. Sing perlu tok jejeke kahanane nggon aku, Pak. Eh, nggonmu ngopo? Wis nggon aku kuwi perangkate jan ora sik. Entuk bantuan watu patang truk ya mung disokke rong truk nggo kawula. Ngono lho, dadi dipotongi arepe piye? Kan iki dinggo, apa jenenge kebahagiaan yang para kawulo nek kebahagiaan mau dikecak kecok kecak kecok le arep bahagia sok kapan kawulane iku duta urus pak wong-wong sing kaya ngene kudu disingkirake Uh, sabar, aku ngrudo paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. yen perlu tak kasar yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku mati ning kene tak lakoni negaramu utawa karang kademen tak bumi angus legane atiku Sowoi aku ngucap bumi angus karang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak iki sapa iki lekno nomripanmu gateno gobokmu putrane Ndara Werkura Dara Dadenanta sine. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane ukume wong ngilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Ukume wong takon diwangsuli. Ngono lho, yen ngono kowe sing dadi palangi Prabu Panggulan Jagat. Nek ana wong sing arep ngosasik karang kajempel, arep gawe geger karang kajempel, ajange ora ning dadane Semar, ning ning dadane Bagong. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagat dasar kepara nyata. Wah, yen ngono ning endi papane wong neter kanthi dayan. Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandang ada Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki nem akhir-akhir iki. Hah? modar kabeh mungsu Bagong. Dadi aku arep kurang ajar karo Bagong. Oh, ketiban sikile ndara werku ora mati derajat. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Kakang Semar Kakang Noyontoko Kakang Morodiyagi Wangsulana pitakoning Nalindra ing iki Kakang Semar oh, sing ngabarke nek kula ajeng bangun desa sinten Akeh para kawula ing ngus padha rasanan satemah nganti tekan talinganing nayaka tumuli ana piranganing punggawa ngamarta ingkang munjuk atur kelawan panjenenganing sun aku nyuwun apa to ingkang bakal kakang dadekake ning karang kadempel tegese wewangunan apa ingkang jinangka dening Kyai Semar Badranaya hmm. hmm. sampeyan niku siji piyaine alus angka loro jujur mboten nate tumindak ingkang mboten sakmestinipun katiganipun mboten aneh wong jujur wong ikhlas wong sabar wong ora nate tumindak dosa menika mesti diparingi keluwihan karo sing gawe jagat buktine Semar durung wara-wara teng pundi-pundi nek kula ajeng bangun desa. Lah kok sinuwun ngamarta pun prisa niki nek mboten pepethinganing titah pitataning jalma unusaning menungsa menika mboten badhe kelampahan. Kegayuhan kula bangun desa menika mboten bangun papan-papan sing endah, papan-papan sing elok, papan-papan sing becik menika mboten. Nanging bangun dateng eh jiwa kamanungsaning kawula sak karang kadempel, sak desa karang kadempel. Supados tetep manunggal, rukun guyub tetunggalan nyawiji. mboten dipun pisahaken menapa-menapa. Oh, kula niku leng ngrukunke kalih kawula menika nganti sikil tak nggo sirah-sirah tak nggo sikil supaya padha iso ngerti marang kahanane. Lah sakniki pun dadi kaya ngeten niki apike nggih kula becike melih. Tegese kerukunan iki ya arep tak gawe sing saya apik, sing saya becik. Cobi to mang penggalih. Semar niku dudu sapa-sapa? Semar niku dudu sinten-sinten mung kawula, kula niku mung batur. Nadan akeh sing ngendikake nek Semar niku Sanghyang Ismaya. Eh, monggo le ajeng ngondo kali kula, le ajeng ngrasani kali kula nek kula niku Sanghyang Ismaya. Ning tumrap kula Semar niku ora rumangsa titi sing dewa. Kula nggih ming menungsa lumrah mawon. Lah kok dadi akeh saperanganing kawula sing sami mlempak wonten ing Karang Kadempel kepengin urip teng Karang Kadempel. Malah tiang-tiang monco negari, tiang-tiang liyan kebrayan, liyan desa, liyan negari sami mlumpuk wonten ing mriki kepengin cedhak kali kula, kepengin urip teng Karang Kadempel. Mula ora aneh nek Karang Kadempel niku dadi papan sing maneka warna tata basa, maneka warna. Huh? warna kulit maneka warna kapercayan. Ning alhamdulillah Nadyan beda kapercayan, nadyan beda warna kulit sedaya tetep iso manunggal teng Karang Kadempel. Den niat kula mbangun desa menika supaya kanan Karang Kadempel menika supaya luwih becik. Napa-napa niku nek luwe apik mesti dadi kemerening desa tangga teparo. Napa-napa niku apike diwiwiti saka sing cilik. Ora ujug-ujug gedhe. Uh, nek ujug-ujug gedhe mengke nek kimpes mbebayani. Iya, Yai Semar. Napa-napa ku nek kepengin dhuwur nggih kudu liwat undak-undakan utawa mboko siji, mboko siji wekasan tekan dhuwur. ning nek tekan dhuwur mak clingkrik niku biasane le tiba gampang. Injo. Napa sing arep kepengin gedhe niku saka sing cilik dhisik mergo iso ngrakasake rekasane nalika cilik. Mengko nek wis gedhe dadi srana pengati-ati nggone urip ana ing alam padang. Kaya desa Karang Kadempel niki. Sing kula gawe rukun Karang Kadempel, kula gawe apik supaya tangga desa liyane padha meri. Nek pun meri wekasan kerukunan niku bakal malimbar tekan liyan desa. Desa siji nganti dadi rong desa, rong desa dadi telung desa, telung desa dadi sak kecamatan. Sak kecamatan dadi rong kecamatan, dadi limang kecamatan terus dadi sak kabupaten. Sak kabupaten dadi prorisi provinsi. ha ah. provinsi terus dadi sak negara napa mboten endah negara ngamarta ah, diwengku dening para pandhawa kawulane pinten-pinten suku bangsa ning nyatane iso ayem tentrem tetunggalan manunggal ah, ngeyop dateng para pandhawa sami rukun mboten wonten ingkang sikut-sikutan mboten wonten ingkang plirik-plirikan beda agama sami rerangkulan padha-padha ngurmati tata carane pangibadah beda basa itu tunggalake nganggo basa ingkang wis diagem dening negari Ngamarta. Besok beda budaya ning padha ngugemi lan padha ngajeni marang kabudayane siji lan sijine. Napa mboten ela? Niku sing kula jangka. Kakang Semar wonten dawuh ora nyono babar pisan jebul semono penggali Kakang Nayantaka tobat-tobat Kakang Semar nganti cumeng klungken nggonku midhangetake sabdaning Kyai Nayantaka ingkang duwe gegayuhane ingkang kaya mangkono malah ora usah dadak tedeng aling-aling kanggo kuncalane negara Ngamarta Kresna saguh sabiyantu dak marang Kakang Nayantaka weh ladal Kakang Semar Nadyan Baladewa semono aku saguh sabiyantu marang negara Ngamarta ning aku njaluk Sesuk upama kanan ingkang mbok jongko kuwi wis kasembadan, aku njaluk tulung mandura gawenen kaya negara Amarta. Ingkang wis mbok ngendikake mau Kakang. Eh nggih, alon-alon sedaya badhe saged kasembadan. Aku jangkung kersane Kakang Rayantaka. Yen perlu kowe butuh ragat pira wae saka mandura bakal nyediani. Kakang Semar. Nadyan aku gonjangkung marang kersane Kakang Rayantaka. Nadyan aku mbok dawi munggah gunung medun jurang ora bakal silak Wah, Semar. Nadan aku mbok dawuh njegur Sekoro tadi sarono kalaksanan apa sing mbok idam-idamake. Aku sagu. Eh, matur suwun, matur suwun. Eh, eh, eh, eh. tentrem mati kula. Wah, ya Bapak iki nek muni digayuan kok ya ndoro-ndoro kok ya krasa ya. Heeh. Tur kabeh mendukung ayo kuwi lho apike. Eh. Ata tro? Ha iya. Wis lor-loran apa tro? Wis. Ja omong ora nyaut-nyaut ora. Nyambut gawe yo nyambut gawe sing apik ora lor-loran ora. Ha iya. Gumun aku karo bapak. Aku yo gumun kok ora. Ah kowe iki meng anu tenenge. Negongi ora aku yo gumun. Pendak-pendak bapak duwe kegayuan kok mesti ndoro-ndoro kuwi gruduk rawuh kabeh. Kakang Semar, aku sago mendanai apa sing dadi karepe Kakang Nayantaka. Wah, Ndara Janaka ya Kakang Semar aku tok dawuh apa wae nderek. Ndara Werkudara ya Kakang Semar aku tok konjegur segara aku ya manut. Kok Ndara Werkudara ki ora tau adus wae. Hmm. Kok ora tau adus. Aram jegur segara ki maksude golek syarat srana kak bapak supaya iso kelakon penjangane sing mesti digayuane bapak sing dikentikake mau iso kasembadan. Bapak nek muni ngono kuwi, wah. Idu tadi geni. Apa iya? Heeh. Wah, rasa nggawa rek. Eh. Tegese itu tadi geni iki apa sing dingendikake dadi kasunyatan. Mula deloken nadyan ki nalindra nalindra. Oh, piye? Apa ora gleleng? Pak, hmm. Sing perlu tok jejeke kahanane nggon aku, Pak. Eh, nggonamu ngopo? Wis nggon aku ki perangkate jan ora sik entuk bantuan watu patang truk ya ming disokke rong truk nggo kawula ngono lho dadi potongi arepe piye kan iki dienggo apa jenenge kebahagiaan yang para kawula nek kebahagiaan kok diketak ketok ketak ketok le arep bahagia sok kapan kawulane iki kudu tak urus Pak wong-wong sing kaya ngene kudu disingkirake Uh, sabar didandani dandani ra iso dope ilang padake ban wae. <laughs> Dope ilang. Mula kudu dibenerke. Arep apik iki nayakane ya kudu apik, perangkate ya kudu apik. Perangkat ora apik, percuma. Hmm, hmm, hmm, eh, Bagong, kowe iki nek omong mbok sing apik. Aku setuju karo Bapak. Aku mbantu sepenuh hati, Pak. Aku tok kon ngopo aku manut. Ya. Sabar nggih, Ndoro. Hmm. Bagong ora dadi ngopo? Bagong ora dadi ngopo wis to. Ora usah repot-repot. Bagong ora usah dadi ora dadi ngopo. Ora usah repot-repot. Ngoten, pun dilanjutke. Eh, terus kula sakniki nggih mengajeng nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Kula mboten jaluk napa-napa. Kula mboten kepengin sampeyan niku ngetokke Prabaya. Merga gegayuhan kula menika mboten wonten sambung rapete karo Prabaya. menyaketi penggaling para kawula nyaketi atining para kawula supaya iso gumregah sengkut gumregut bangun karang kadempel iya Kiai Semar ning kene Gundara ujaring para sepuh nyebataken ujaring para kaki-kaki sami ngendikaaken wong ki nek duwe gegayuhan wong ki nek duwe pepinginan adat sabene pepinginane arep ketekan gegayuhane arep kasembadan niku adat sabene biasane godane sok nyepaki, godane sok nekani. Mula bab godha menika mangke wujute napa ndara-ndara kula-kula suwun ampun ngantos wisuk lumuh ngentasi perkara. Ning mang bantu Semar Badranaya. Awit kula niku wong sing ora kuat tumandang karya ijen. Anak-anakku ya ming kawula, anak-anak kula niku ya ming batur. Nek godane ngungkuli kekuataning Semar kula pasrahke kali Ndara-ndara kula Pandhawa, Ndara Werku, Ndara Janaka, Ndara Kresna, Ndara Baladewa. Ya ya Semar, aja kuwatir Pandhawa tansah anjangkung marang kersaning Kyai Nayantaka, Kakang Badranaya. Ah, ah, ah, rumangsa ora dolanan kelut. iki kok malah ana nalindra sandangane ting srimbang ora karu-karuan heh sajake ratu sugi iki sapa bagong iki kancamu apa kok kaya jumina ta iki eh sing sok nang omahmu ae apa heeh udu uh kae sandangane ting srimbang ning suwek-suwek iki udu Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun inten kula tumambuh yekti sawek sepisan menika kula wanuh. Eh panjenengan menika Nalindra saking pundi sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Oh wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk kalit kados mekaten menika. Duh jagat Dewa Bathara. ya jagat pangestu ngoro kusik sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar Eh, mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya duda manang unung bojo gati juru diah punta prasanta kata ingkang nyebat kula menika ya Ismaya wah dalah Wah, tobat, tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngondo, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, lha ming wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki ming bali wis kawula cilik. waladara jagat dewa batara nganti kondangku ning negaraku wae kalah karo kondange semar monggo semar mapan ning nusa jawa aku mapan ning tanah sabrang ang nuwun sewu panjenengan menika narendra saking pundi tepung nggih yen kowe ketemen ketemu karo aku aku kuwi narendra saka negara ing bata sarimbak hmm. saking bata sarimbak yo Aku Prabu Kenceng Wojo Kenceng Wojo yo iya, dasar kepura to, Kenceng manis wa kenceng. Eh Bagong aja sembrono. Kenceng kok jeneng kok oleh medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku nalindro Prabu Panggulan Jagat. Hmm. cara nggone dhewe nek kabutan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu panggulan jagat saking Bata Sarimbak dasar Kuranyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kusi, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar derajating Batur. Lah kok iki akeh piyai-piyai sandangane ora panging sandangan cara Nalendra, saura orane cara satriya. Iki sapa Semar? Ingkang wonten wingking panjenengan menika Nalendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Wala dalah edian, edian. Prabu Puntadewa kuwi nganti rawuh ana ing Karang Kajempel. ora kok semare sing tekan negara Ngamarta punta dewane sing rawuh mrene kowe iki wong elok apa piye eh mboten kula namung kawula lumrah kemawon ingkang wonten wingkingipun menika Nalindrandarawati Prabu Sri Bathara Kresna walah edan tenan Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negara wis padha tepung kabeh Nalendra kang paningal sewu dasari titis Sang Hyang Bathara Wisnu rawuh mrene ora kok kowe sowan merana. Niku pun biasa. Edan edan kekuatan apa? Lah ming rupane kaya ngono e kok ratu-ratu do tekan kene. engkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lah iku sing dhuwur jumat lho. Niki ndara kula ndara werku ndara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter bak bengkong sinuduk utung. Neng negaraku Semarang ku tak kandhani. kawulaku podo kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambar Raden Bratasena. Wah, mergo saka kondange Raden Bratasena saka gone Dedaya liwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangger yen to. Kawula sampeyan niku majang gambare Ndara kula. Ya, kok mboten majang gambar sampeyan Mongko sampeyan iku sing dadi ratune kawula sampeyan kok gambar sampeyan boten dipajang napa boten loro ati. Lho, loro ati nggo ngopo? Aku butuhke kawula aku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng yo sak karepe. Arda majang werkudara yo sak Sing penting suarane wis milih aku, aku wis dadi ratu, aku nyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawi bawa Cakrawati bau dendho ana negara ing Batasari, Mbak. kawulaku melet-melet ya mudharo. Iki iki termasuk nganu, Reng. Termasuk apa? Pemain bal, Pak? Gusti. Turu apa, Reng? Heeh. Ah, ah, ah, mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk kuwi banget. Iya. Wah, edan-edan. Eh, yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya pepethinganing para satriya mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya biyo biyo. Ha nggih, sakniki eh kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu, sinten mau Kenceng Waja? Kenceng Waja. Ya Prabu panggulan jagat. Nggih Prabu panggulan jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku akeh dikepan welaking Jawata. Kawulaku padha kasang saya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku taman pagebluk. akeh para kawula ing kekurangan sandang pangan bekasan landang loro sore loro esuk mati esuk loro sore ketiwasan wis akeh nyemodo tekaning pati, blasah kaya babatan pacing mongko aku dadi nalindraning para kawulaku aja nganti aku dirasani dening para kawulaku mulaku aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tombo bisa uncat saka pakebluk ing tumama nggih aku nglakoni topo broto topo broto nglakoni sare narike sesemek ron mula bebantal boto mbak aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala temajati, jati temah mulya. Yen to ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelema kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negara mboto sarimbak ya prajaku Mar Yen kowe kepengin njaluk pitukon apa? Kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Hm? Pirang miliar. Pirang triliun tak bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budhal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sak kedheping nitro kowe wis duwe kraton ing magrung-magrung. apa kowe njaluk sandangan sing apik yo jarikmu wis ora wangun dinggo ganti jarik sing prada mas aja mung suwengan lombok abang suweng inten sakurungan jago ora kewar kewer kupingmu ning tak sembadani ning yen kowe njaluk ijol wujute lemah pirang hektar bakal tak tukokake watun kowe gelem tak boyong neng negaraku Mboto Sarimbah. Nanging nanging yen kowe ora gelem tak boyong neng negaraku ing Mboto Sarimbah, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem tak ijoli sandangan ora gelem tak wenehi apa-apa ora gelem tak gaweke omah ora gelem kowe pugo ora gelem rawuh ana ing negara Mboto Sarimbah, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mulo Tinimbang aku bali tadi sarta nglakoni sastra wirang. Aku dadi wong sing dicacat dicecedo dening para kawulaku. Luwih becik aku ngludo paripeksa lawan kowe. Aku ngludo paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ning negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa karang kademen kena bumi angus legane ngatiku. Aku ngucap bumi angus sekarang kadempel kok ana menungso matane gedene ra jamak-jamak. Iki sapa iki? Lek no mripatmu gatene putrane Ndara Werkura Ndara Raden Antasena. Gondene cuweke cengle. Nilai sedelo. Moh. Alah, moh. Sopo iki? Eh, iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wo, Bagong. Heeh. Mm -mm. Iki oke. Oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sagedhakan iki aku aja tok anggap bergura. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran kowe arep mboyong karo Bapak Semar. Sapa jenemu Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penamu dhewe kowe ngrasani karang kajembel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, neng tanah Jawa kene iki ukurane ukume wong ngilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli, Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongen ora masalah. Nek nek Semar ora gelem, aja pisan-pisan meksa karo Semar. Merko kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadem. Kapolsek kok wetonan shopping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet ngapa. Mbone ora iso crito iki rasah crito, Bang. Oh butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet, Tru? Meneng lagi ya, tantang-tantang ae malah di sapa enake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palangi Prabu Panggulan Jagat bakal boyong Semar. Arto boyong boyongan, ora masalah. Arto kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar. Neng ora sang ngucap arep bumi angus karang kajempel. Karang kajempel ki bumi kelahiranku kowe, Mas. Karang kajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir ning Karang Kajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib berani Karang Kajempel. Sing wajib aku iso jaga Karang Kajempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kajempel, arep gawe geger Karang Kajempel, ajange ora ning dadane Semar, ning ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku masih ngaku Antasena eh. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dinglek. Lupa kok kaya dinglek ya, Cuk. <laughs> Bola bali dilingguin. Ini ramah masalah. Aku tetap gelem kaya dinglek. Tenan aku nek dilinggui, dilingguhi mangap aku. Ha ah, iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi palange Prabu Panggulan Jagad. dasar kepara nyata. Arep ana ning kene iki oke satriya, satriya oke Nalendra. Neng kowe rasa kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagyan, kanikmatan ning kawula karang kadempel do mapan ning karang kadempel kanthi tentrem kuya nang pundake ponokawan Bagong. Dadi kowe rasa kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek nah, upamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Walada. Cengengesan. <laughs> Eh! Kandhani malah Mangan apa kok gumah-gumah? Lho, aku ki guyu ora gumah. Ayo, ora sakokan gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger karangka jempel Bagong sing ora trimo. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono ning endi papane wong neter kanthi dayan? Kaya apa aku sing bakal tekaning pati? Kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati Semar Lestari mapan ning Karang Kadempel. Welah, kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nantang karo Bagong. Lai Kresno guyu ngopo? Bagong ini lho. Lastri nyawang nesu kok sarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape batang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Arane karo bawenan. E. Arwane karo pono kawan bago. Aku wis ngentekne raja kaya kowe iki nem akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsu bagong. Dadi aku arep kurang ajar karo bagong. Ketiba ketiban sikile ndara werku ora mati derajat. Oh, pentelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara? Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara pecah sirahmu. Kaya wong kaget, aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahi Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten dak, kula mboten akon sampean, kula mung muni ketiban sikilen Darawerku Dara pecah sirahmu. Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku rame ngomong to. Sampean niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba aku Dara niki mang tendang iku kalimat perintah. Berarti sampean kulakon. Nek nek kula ketiban sikile ndara werku ndara apa ana kalimat perintah Ora ana to? Wah, ampun riko ditandangi. Eh, sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daramu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku pamen padu. Ora ngopo-ngopo. Heh, pripun, Den? Wah, celek kapusan karo bagong. Eh, lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhantang sing apik ora iso. Wis ben kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantang ke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggu tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula umpama kawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakabeh nake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dalu ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara. Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau nipe Bagong. Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Ren. Mau aku kowe terus saiki ndoro Werkudara. Nggih terus ndoro Janaka. Oh, apa-apa Bagong Wetruk edan ora. Ampun sare. Ora, Pak. Aku gagap-gagap. mak teratap aku urku doro nek ora iso nglampungi tegese si adi iso miwiti ning ora iso ngrampungi iso ngelar, ora iso gulung aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab wah edan Das. Wer, Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iki. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tuwa-tuwa Bagong, ame mlayuhe kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saidan kok. Ora tututi. Gong, gong, ora saidan, ora sah, ora sah. Gong, ora sah. rasa di merasa di ngono ya ora rasa to sabar sabar karo bendoro kok wis Semen ngono men to truk mangkel aku gugu karepe dhewe aja tak pisah lara dikeplan dono wergodoro ha iku ya gawe masalah oh masalah apa aku ya itu ben ora hmm, bagonge mesti ora pisan ora pinduk mesti gawe rame ora ono aku takokke Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Hmm. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Lah iya. Bener. Eh, sinuwun. Kula wis matur to. Ah, gegayuane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa sinuwun Ndarawati, eh kula aturi ngawat-awati tindahipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Ki Semar. Yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane sae do metu njaba. Eh, iya, iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, iya, pono kawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. aja nganti klebon menungsa kaya Prabu kencang Waja karo anu ya Prabu Panggulan Jagat mau. Iya nggih. Ya ya ya karo calon karo Petro barang ya Tru. Ayo. Ndak engko dukani Bapak. Eh, Ndara Punta Dewa monggo kula diraken manjing sak lebeting Bali Wisma. Eh, dipun icipi napa sing pun dimasake kalih kanastren. Iya Kyai Semar. ngistoke dawuh sak wontenipun lho ndara daharanipun boten kados teng kraton iya Kyai Semar ora dadi ngopo Agung Tili ana mbok wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku siap Uwes, Pak. Eh, syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Heeh. ora ana iwak-iwak apa to apa ana siji pupu tak icipi tak Pak Aka <laughs> iki nggo aku eh lentuk gendurenan wingi sore tak nget wis ana-anane karo krupuk e mlempem dicokot wani iya wis ora apa-apa eh monggo sami mlempak wonten ing sudung kula sarwiya sesanti kamulyanipun mugi tansah manggya yuwana yo kiai semar sumbar Lindu bumi kunjeng kumalu Dukundur ketum Ong Ong Lumibak penyukan kumambang Dusang wisnu batoro Ong Wonten dawuh sinun Nawi sanggane pura Wadobolo. Kewareng ing ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cimadung Dawuh. Nggih, nadan kula tumenggung Salukat Katun Barat Cimadung Dawuh diwaji. Nggih. Sapirangan Wadobolo Soko ing Bata Sarimbak dina samangka jendhok kendhani kono dandanan malah kepara kanca kono. Mergonggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi. Lho, sinten ing matur Mepalangi Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. ora ana lek jaba mung atmajane Lurah Semar Badrana ya. Ingkang wani sekecap pun sekecap mangsuli kelawan Narindra Ratu Gusti Prabu Panggulan Jagat. Sajaipun sampun suwuk nyawanipun. Atmajanipun Lurah Semar diriwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula jombok kendene mudhandan keporo kencengono dina samengko ketapno para wadya bolo. Kawinan bumi angus karang kadempel niki. Lajeng pangkatipun nyap timbenjang meroko. Ora ketang sambung obor. Colok lintang mangkato dina iki. Sapa ana satra kanthet ngeyayet? Beringa sing ngulur geni tumpangke kuping kiwa tengen. Aja mati tanpa arah. Iki wadya bolo. Andaning Prabu Panggulan jagat dasar para nyata. Sapa lho dhisik ngaku? Tumenggung Praworo Kendro dumenggung Praworo Kendro dasar kepara nyata kowe sapa Senopati Ndorowati Raden Haryo Setyaki Raden Haryo Setyaki Ayo endi Semar bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projeng boto sarembak nggone ke taman pegebluk kena boyong Semar watu iso nyempal bawa kiwa tengening Setyaki piye kena boyong Semar watu iso nyempal bawa kiwa tengening Setyaki babo babo babo wani ora sing tawedeni apamu lena mangro tebak dadamu kene marganing patimu sing lena prapteng lalis menggung prawuro kidul gitu. Bol dadang ning bauna iblis lanat kuwi lah. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukum. Mungsu wong karang kadempel mongko mung kawula alit. Ning pancen diwangi karo satriya, satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat. Ayo, aja maju, mbok siji maju bareng ngono legane ati. Raja Raden Setyaki, Raden Setyaki dasar Puranyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat Yo. Ayo Ndi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Bata Sarimbak. Iso boyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkai kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkai kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayuwanganing Bathara Yamadipati. Ya, Kowe pengen mati mungsu Prabu Panggulan jagat kelakon penjagamu. Rasah usah kuken bepangkal. Ini, pangkal ibat walan. Hmm. bakal iso nglawat cokot kupingmu sirna margolaya apa anggap wong loro saudon telu ayo iki prabu panggulan jagat nalendra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing tak gaman apa Den. Ndoro sing saiki. Wungu Ndoro. Sampeyan iku senopati negari Ndorowati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh, ngisin-isinke. Ora sembodo li maju nomor siji kok main dicokot ratu kaya ngoten kok ndur ora eling purwodo sira niku nek cara kula isin. Wungu Den. Hing. Ora ngerti sangkan parane nyokot karo janggaku nganti ora eling. Wah, Ndoro werku Ndoro ngamuk. Lagi sumbar-sumbar sing -sumbar, kaduan clurut jelek dindleki sirahe. Ratune mau, nggih, mati apa ora? Mboten ngerti wong. Waduh, mati aku. Ndhuwur kudura mlayu mriku nututi. Ora pati nduga ngono. Yen perlu dikrubut tak krubute karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone ngkarang kadempel tentrem ajeng cara pripun mawon kula ndek terus. Yo, terus. Kudara. Sing mau tak takokke karo Semar Badranaya, dasar Baranyata. Prabu Panggulan Jagat. Piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkir Kowe aja mek aja bakal boyong karo Semar. Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Kowe semingkira piye? Semingkir. Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watone iso boyong karo Semar Badranaya. Yo. sapa sing ngalang-alang istianing Prabu Panggulan jagat aja kok jamak lumrahing menungso dewa mudun wae aku ora bakal mundur secangkang Oh, oh, oh. Gong. Tak mut ndase. Ratu wong gragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndoro Werkudara dikapake. Aku weruh, Tru. Heeh. Ngantem Ndoro Werkudara ora apa-apa kok ndur mak nggon gulu. Ndoro Bratasena nganti ora eling. Dilingke, Gong. Gah. Kok mau? Iki nek dilingke ora eling terus notok. Eh. Mbok wis rasa ngelingke. Eling yo karemu ora yo wis. Emoten eh, Gus Ndara Werku Ndara Emot. Sampeyan niku satriya pengpengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok nglitakne cara kula isin. Eling Ndara. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Heeh. <laughs> Oh, Ngaku oh, wis apal. Wong perang ki malah dielekke kaget terus sing nang arepe kowe-kowe terus prek ngono lho. Heeh. Aku wis apal aku. Ah iya. Aku mulane ra seneng karo ndrawerku dolan. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa Terus aku dianggep mung wong kere, mung wong kawula meng abdi terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe ah, kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sopo? Werkudara. Upamane Werkudara ki ndoro Werkudara padha karo kowe. Wah, estasi kat wingi-wingi. Mergo dhek iki gedhe, gogoh perkosa. Aku nek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe to mau nontok ndasku nang pedukan karo kadep mau? Heeh. Oh, oh. sarta upama padha no dedeg piadeke padha ya ora padha ra dhewe dhuwur sithik lah oh sikat wingi-wingi tak adus gong ha tak adus ra bar adus to kowe heeh aku tak adus ning kali kok kaya penak banget nenan asli wong padha ni lak antil wingi sayange kok gedhe kono hehe <laughs> sawo sing padha karo kowe petro petro apa aku petro <laughs> masa karo sampean kok wani ya ora mungkin wah aku wit mau nang kene wis krungu kabeh wo ha iya iya dirampungke saiki apa piye tak rampungke dhewe mawon pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bunga sa tak rampungane dhewe. Wah, pono kawan edan. Karo bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak-plak kok kale kula. Sampeyan ora plak-plak-plak tak lamun kula ngrasani elek. Mula soso niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang ngene nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwat piye? Aku ngerti cilik amun nang kowe ora ngerti cilik Cili aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan ndelekke sampean kok das-des das-des. Mbah ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ono mega to. Wis melu kowe wae lah. Iye, Kong. Ora ora mempan lek aku anu kono kok makon aku mah ditundung kon golek juragan liya. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara, ayo atuh tangkep. Aja. mata tanang. Kekuatane ngedap edap piyo oh, yo. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek. Sumrepet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. lakon tak tibani pusaka candra wirayang kowe ngletak ora eling dadi bandaning prabu panggulan jagat kemarat kaku kelumpruk tanpa daya. Nadyan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Eh, perjulit. Pondok tangane krincung sikile leboke pakun jalan si Werkudara. Iya, iya, saka kadohan adian aku durung tau tepung nanging kae ujare ngakeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satiane bagus Goyo Tejo pengawak tirta pamrujenar kaya kencana sinanglik Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusakaku nyusul karo kadangmu Jodipati Warna aku. Ora eling Purwoduk Sina kowe Janaka. Ala dalan artian kowe kondang dari langit jakat lan curing bawana. Ing ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kiai Candra Wirayang. Eh, berjurit iki lebake pakun jalan tatekke siji karo kadang itu. dewa inggih sinuwun sewu-sewu karepatanipun ingkang abdi tadah wadono ngantos kula wantun merpeki dateng jengan dika Gusti kula ingkang sinuwun ing pambata sarimbak sinuwun Prabu panggulan jagat krono kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih kur Werkudara lan Janaka sami kapuping rono madyalaga kawon tanding kalen jengandika Gusti kula sanata mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa mila dinten sak mangke menawi kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdi pun Puntadewa. Pengajaping manah kula kula mboten nadya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Ah, bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adhimu sak kulon werku durung putrine Janaka ingkang tak rangket. Enges padha tak bondo, tangane tak krincung sikile wis ora iso nglawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdi pun Puntadewa. Katunggalna kalian para Pandhawa sanesipun lajeng sak mangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijin datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang sun Prabu Panggulan Jagat. Eh, prajurit! Bondo lebokke patung Petruk mlayu-mlayu ning ngowo. Matur Ndara Baladewa sewu lepat agung mangsami ngeten. Yo, ening ngowo. Piye kabare peperangan jroning Karang Kadempel? Ora kudara ingkang nalika semana sagung ngundurake. Prabu panggulan jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik ki ening ngowo. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Yo. Kula mujak atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Iku semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Eh dumadakan sareng sami aben ajeng. Gih eh, Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngowo? Ndara Werkudara sinuwun. Bentara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging Painah. Painah iso apa? Apa, Gong? Panah, Painah ora. Sing ampek lah. Panah. Hah? Panah. Panah. Heeh. Hmm. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumprok tanpa daya. Lajeng Ndara Putradewa ya maju. Ndara Putradewa ya nglumprok tanpa daya. Telu. Telas. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to? Pancalaimu. Yow, wis. Putra. Ndara punten dewa ndara werku dalan-dalan Janaka kepikut musuh. Eh, iblis lanet Gugu ngarepe dhewe Petrus mikir ratune tak golekane tak ajare lagi. Ming Melayu kok dadak nyampar rai lho. mesti kulina aku lamet ya ngopo ya dadak nendang barang ora nendange ra bener tak paske moto entuk pipi aku tegelun kowe kok nek paske moto kowe men sak hati-hati ya gong iki muga-muga Drapala Dewa iso ngrampungi karya den ngatos-atos bro Indra Manduro Prabu Baladewa. Aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Manduro. Ning ku arep ngilani karo dulur-dulurmu sing wis rangket. Baladewa. Kowe arep berani karo Werkudara Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan gonmu. Urip ana ing alam padhang saka panguasane Kyai Candra Wirayang Baladewa. kaya kilat kesit nindo tatit lambaing jemaring kiai condro wirayang nalika semanten oto manduro datan graito kenging dadane panandering mangke mboten sirno margolayu nang kemparking jawoto ical wujuding noto manduro ono wujud sardulo sak gubuk menceng gedene panus maning jajalanat Sukertaning bawana wah menungsa licik kowe panggulan jagat durung bapak kulitmu durung putung balungmu kowe ngentokke pusaka ana dadaning Balatewa ya mrene yo ya menak juweng-juweng kuandamu den dana kanthi yen Petro ngopo Petro? Petro ngopo? Sampean kok mboten krasa? sampean le tumbas jaket teng pundi jaket jaket degulmu mlocot tiga warnesu. warna nggih ning sabar nggih mengko nek sampean ngerti niku mesti sok kucingnya siapa ya tro kucingnya siapa dengkul mlocot ora apa iki anggota Anggora. ngarani anggora kok anggota anggota iki munyuk kok Eh sing ngriwu-riwu lho. Ha ah, iya wae anggura. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora kok iso apa kok? Mbah. Den piye? Ngerti ra? Loh. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana selang? <laughs> Iki apa kaya ngene? selang biru macep ngono. Ndara Baladewa kuwi iso wujud kaya ngene. Dikandhane ah. Mesake nang ngono kuwi, Den. Kuwi nggo pengilan pengilan ora lho. Nggawa. Pengilan nongotan bunder kae lho cilik. Hmm. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangeni ning sandal e. Oh. Nang ana wong tak ngekeki sore ngono. Uh. Nggo nginjen ya. <laughs> Aku mbiyen senengane ngono kuwi to. Ah, <laughs> kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong oh, edan kok kowe senengane ora. Den. Sampeyan mang ningali suku jenengan to, apa ora krasa wujude? Lho, lho iki, lho iki waduh mati aku kowe. Ayo, Petro mati. Aduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku tadi kaya ngene iki piye Petro? Lha dhewe yo ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wau terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujude ndara bola dewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lha aku ora iso bali nang mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Ah, ora dhewe ya radong menatune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana maksud aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Eh tenan to, Macan bisa bicara. Bakong tak kletak dasmu, mudar ora. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu kok didol sirkus. Sirkus ki apa? Rasane dijelaske nek menawa. duto wektu ngeten mawon piye Petruk Suwan Bapak Semar sampean wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa jalarane apa lan kudu kepiye niku suwan Bapak Bapak yakin iso merenake kali Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki Petro iki sapa Petro? Niki sinten uh, nawa Ndara Baladewa, Pak. Eh, Ndaramu Baladewa. Nggih. Lah, kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wuran wujud dadi sardula kaya ngeten iki. Ah, ah, ah, ah. blegegek gek sadulita mel mel. Semar mati aku. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana Semar piye kanane kaya ngene iki. Nggih. nuwun sewu niku sampeyan ora luput ora kleru ning pancen niate diwirang-wirangke karo panggulan jagat pusakane panggulan jagat pancen digdaya napa sing dikarepe panggulan jagat iso kaleksanan iso kasembadan ketitik sampean kena pusaka iso dadi sardula kaya ngoten aku ora iso bali negara mandura aku tulungono semar aku tulungono supaya iso bali negara mandura pulih kaya wingi wujud nata mandura prabu baladewa nggih nggih ning ngenten syarate. Syarate opo? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa Malik wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi ndara kula katelune ndara Puntadewa ndara Werkudara ndara Janaka le dikunjara kare panggulan jagat. Nek sampeyan iso nemokke iso ngluwari ndara Puntadewa ndara oh. sinten niku Werkudarandara Janaka? Eh kula kinten? Sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, ah la iki sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku petruk piye? Anggen niku kudu dileksanani, goleki mawon. Kula sampeyan mang lunga saking mriki mang goleki tempu didurunge Ndara Punta Dewa Ndaraku Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk nala garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Sago mboten? Yo, aku sago. Nempun pun sago, eh, mriku mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu panggulan jagat. Petruk Bagong daramu iki turna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudun derajate. Heeh. Mau ning ngetutke satriya saiki mung ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngleh ati dikresak. Bagong aku ra doyan daging. Macan kok aku pangananku kaya menungso. Oh, nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus mang Maem ayo cilaka ta maneh Tru. Ah iya. Pun monggo den kula dereaken. Uh, semar kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo koe. Koe manuta, aja selak ya. Mesthi wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Uh, aku tak ngatas kelawan dewaku. ing eh, atase Semar mung kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacoban iki kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen eh, niate para menungsa-menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teko laden ana aja nganti gewok gelo atine ratu kae mau. kowe Pageri, karo menungso, menungso. Sing padha tresna karo kowe nanging nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pilih mungsuh aku. Suar. Dina iki kelakon penjangkang kudu bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluk tulung supaya gawe srana negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake ngias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho, malah ming mesam mesem. Gedumal gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbi ora bakal serak. Ayo tak boyong dina iki kene aku. Nolo garik dalem den Petro, wonten dawuh ndara. Ponokawan Bagong, wonten timbalan. Wah, rumangsa bingung rasaku. Ndak kira gampang apa ya menyang didulunging para Pandhawa ning kepingkut mungsu. Lah kok tinemune angel digoleki. Nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kalawan ingkang dak upadi. Ning nggih ampun lokro, ampun lokro. Tetep kudu ditutoke. Napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kulo nuntutke. Ha nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih pun kondur mawon teng Mandura mboten sang golek Indra Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Matlangen ing kalangkuan Aklar ah, pandan muncar, Ong oh, tinoner kakonang surumsara tetan batang kasor lan pacaring purnama ing gekono dasare mangsa katiga yen to pancen kaya mengkono ayo nara garing petruk bagong goleki meneh menyang endi papan jenenge para pandhawa ngene iki mlebu teneng monggo gusti kula derekaken monggo den utawa Pandhawa tata katresna semuriris semuriris eko balik om om Bukulun kula ingkang sowan. Iya ya. Ismaya ulun mus mangerteni kita ingin ngabiantur ning ngarsa ulun boyono pari gawe apa semar eh lho niku namung badhe nanjehaken ing atasipun eh kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan mboten namung tumanduk dateng pun Semar nanging ngembet dateng pundhen kula para Pandhawa Semar yakti apa ingkang bakal kita laksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kelawan para Pandhawa. Ponokawan kuwi tetunggalan kelan para Pandhawa. Mula Kang Sangga kuwi Semar, Pandhawa kudu wal saka bebaya, ya amung kita kelawan Nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra sabrang ingkang sowan ning ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggulan jagat yakti kita bakal ngerti sapa to sejatine ingkang wis wani ngiri godho nglawan apa kang dadi kegayuhan kita Semar gunjang kancing langit kelap-lapaton Lirgin canging risang mawe gandrung. Eh. Lah lajeng anggen kula saged rampungaken. Kita aja pisah lawan Nata Ndarawati. Sebab Nata Ndarawati pujangganing Pandhawa, kita minangka dadi pamomonging Pandhawa. Loro-loro kita kudu manunggal dadi sawiji. Moro kita inggal muduna ning jagat golek ana Nata Ndarawati sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibondo dening menungso ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya ah kula nuwun pamit kula sing ati-ati aja kaya bocah cilik iya Semar. Karang kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok. Mergo aku wis ngerti ora ana ingkang bakal bisa ngasorake nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Koko Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut. Lah Kakang Semar soko tindak ngendi? Eh, suwan sang asih prana. Eh, kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadang. tumandu dhateng kas Karang Kadempel. Sak banjure panjen niki kudu sing ngrampungke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepikut Kyai Semar, Ah goleki, goleki ampun nganti kelangan Pandhawa. Katine trane nganggo rapo Sadaning kukiloring kanigara saketer Kene dunganing kunglir wuwu sing pini panca Nalika semanten Pandhawa kinunjara Kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan Bila datan kasak mripat padatan wonten ing nganuk wonten mriki papan drenging para Pandhawa praptaning Sardula. Pedro wonten dawuh teng Dinosa mengko wis kecandhak menyang endi dolonge para Pandhawa. Eh sampeyan niku ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun. Biyen ditonton nganggo netra waloka pancen wujute alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding Panglimunan, tegese ora kasat meripat. Mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki. Weh latan. Mbok menawa lebete pepunden Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pangku jalan iku jalane bapane sampe sang luwari para Pandhawa isa bali kaya winyune ndara gunjang ganjing langit kalapalapaton lir kencanging risang mawe gandrung tinebak pakunjaran dening sang sardula kedadosan saking nata mandura temah jebol punang pakunjaran nata mandura ingkang wujud sardula bali kaya winyune ngaturaken panuwun dene paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang paduka. Eh. Anggen kula anggen mbuti dados patos saged kalaksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangeh kula badhe wangsul kados wingi uni. Wah, bolo dewa aku ngaturke panuwun. Yo, Werkudara padha-padha. Koko rabu kula ngaturaken panuwun. Yo, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa nyatane pun kakang ya siso bali wujud kaya nata mandura ingkang sadurunge Iki Yai Kresna, iki Kakawrabu kasinggihan mekaten. Saka endi? budi daya supados saged ngrampungi perkawis menika kalian Kakang Semar. Weh, lah dalah iki yo oh. Semar malah wis tekan kene. Ah, nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk nang karo kademel mau. Oh, kula budi daya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Kok Prabu kula suwun Yai Prabu Darma Kusuma lan Merku Dara menapa dene Janaka supados kang wangsul tawi kondur wonten ing Karang Kadempel. Lho, ora ning Amarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Syadi bakal tindak menyang ngendi lan apa ingkang bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya nalendra. Ingkang sampun damel ribet kawontenan Karang Kadempel. Oh ngono. Inggih. Yo, Yai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dhelaken kundur, wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu sangan kene. Oh, Koko Prabu. weruh Semar. Hmm? Kondange kuwi wong waskita, kondange kuwi wong awas. Kondange kuwi wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamat kelawan kahanan ingkang saknyatane, kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelangkon penjangku kono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. kowe tekaning pati ora ana ing dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ing mesti tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku Semar kowe. asmaning jajalan. Lah kok dadi diapusi ya? Semar tak pateni wujute sumping lombok abang cetha gaweane. Eh, amuk legane asiku. Ya! Yeah! wong ireng. Takon karo aku nalik Dring Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Prabu Panggulan Jagat. Yo. Ayo, kowe saiki ngejak apa? Wis entek Senopati karang kadempel. Sing isih ming Nata Ndrawatu jajajamu banget. sok ora tatanan gugu arepe dhewe ngina karo prabu panggulan jagat clorong candra wirayang ambuh sakenane sapa iki bedhek. Ana panah kok iso ubah dhewe. Eh, iso bongo dhewe. Kekuatane ngedapi-dapi. Eh, eh, arep ngopo? Eh, iki ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora segelem tak cekeli. Eh, ora iso. Ah, ayo arep ngopo? Lho, lah kok tadi marangku ditekan. Thank edan pusakaku digawa dening Semar. Heh, iki pusakamu to? Yo. Candra Wirayang nyo tak balekke, balekke. Waduh. Tinujahaken wonten dadaning Sang Prabu Panggulan Jagat. Nalika semanten uyan ayu baskara trimangsa sirna margalayu. layu. panah badar betari durga sang prabu panggulan jagat badar sang iwang betara kala atopan Ganjing langit kelap-lap katon kincang kincanging risang maweh kantruk. Tobat-tobat. Kakang Semar, Biung piye iki lagu dadi cabar gawe. Sabar ya kala sabar. Tak temu nggih karo sing kawogan, kala sing kawogan. Aku selak luwe. Iya aku ngerti. Oh, Durga iya Kakang Semar nggih. Ngapa kowe kok dadi panah barang, Dipun nangisi Bathara Kala sepatus kula padus tedha. Monggo nyatanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhu menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Ah, lah terus aku arep tok pateni. Sir kula kados mekaten sepatus kula gamblang dipun mejahi para Pandhawa. Wah, tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho, dadi kowe nek arep mateni karo Semar tangeh kelakone. Apa Semar wae lak pangane kosek kok eh kala kuar mangan aku mendem kowe. Oh, ora bakal kowe kuat mangan daginge Semar. Lagu terus piye? Eh, betahe Durga jak bali. Ayo jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampiak-ampiak gawe patring pundenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula karang kajempel gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta eh konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, ayo mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke atau panas digandeng sing lempo digendong sing bisu dijawil huh? wadya balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nangka kene aku mbolo geni mungsuhe semar nyuwun pamit ya nyuwun pamit satrio gagah Warugudara. Koe sapa? Tumenggung Prawara Kendra, Ratu Gusti kula tak kedhepake belani aku. sangi jagato mungo mungo sak pucak ing ukir marebak bangsu mirat keneng sorating surya mikolan gunung gunung gunung sedaya pun ketingal padhang kutha rencana ing badhe angganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir awi tetunggalan manunggal naya nara praja nayaka kan para kawula sengkut gumregut ah, mbangun desa karang kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokahing Wang Mahanasa ya Semar purnaning gati sura sudra janing kang retsa brasta kang olah darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih ndara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh